Atzo, zaitugu entzuna alizan, Josefino Lagarai, egun ontzuri lehenik? Zaitzuri ere? Ala, eta azkainetik eta entzuren dugun bezala ere bukatzeko gugoinatik ere berri bat emanen eh, daukuzu. Hmm? Lehenik, eh, mintzaldi bat antolatzen eh, dutela azkainen? Ba, itza mintzalkartzeak antolatzen du. Elduden hortziralean, apirilaren amabila, haratzeko zazpitan biltokin. Lehen gerlako eskual presoen grabaketak, mila bederatzion tamaseiekoak eta mila bederatzion tamazazpikoak, maite deliartek emanek, emanez, emanik, barkatu, eskuaraz, frantzesezko itzulpenarekin, sartzea urririk. <clears throat> Ondotik, eh, garratoinen kontrako pozoinaren banaketa? Ba, erriak bere ere muetan pozoina emanen du ortsegunean, apirilaren amekan, Beren etxein guruetan agatuinak ikusten dituzten azkaindarrak gaten aldira erriko etxerat pozoinaren bila. Eta ejan bezala, urruñarat eramaiten gaituzu berri baten dako? Ba, kantauria bezbatza. Urruñako kantaria bezbatza, beraz, kanboko helizan kantatuko du, elduden ortsiralean, apiralearen amabila, aratzeko bederatzietan, sartzea amar euro, urririk emezortzia urte azpikoen txartelak hartzen ahal dira kanboko turismo bulegoan. Kantauria bez batza, ogoita mar bat kantari osatua da, da Isabel Lakar duela buru, eta eskualerri guzien kantatzen du. Hora, gaurko denak erranditut. Ba, unxada, Josefin Asteon desiratzen ba, hau zut. Ba, izudio ere. Eta Asteren hartu, eh? Ba,